Et vull donar la benvinguda amb aquest tercer àudio d'aquest entrenament de gestió de l'estrès i del malestar emocional. Durant sis setmanes, si m'ho permets, t'acompanyaré amb, um, amb tècniques mil·lenàries explicades, això sí, amb llenguatge senzill i del segle XXI perquè puguis gestionar l'estrès i millorar el teu benestar emocional. Seran àudios curts, suaus, però espero que molt útils. Mira, aquesta, aquesta primera setmana estem treballant al voltant d'una idea que em sembla fonamental i és que tot allò que sentim ho sentim perquè abans hem pensat alguna cosa que ho ha produït. És a dir, que si jo sento vergonya és perquè abans he pensat que la meva, la meva actuació m'ha deixat en ridícul davant de persones. Si jo sento culpa és perquè abans he pensat que les meves accions no estan a l'alçada dels meus estàndards morals. Si, per exemple, jo sento por, és perquè estic pensant que a l'exterior hi ha alguna cosa que em pot agredir i que sóc en perill. Si, per exemple, jo sento tristesa, és perquè abans he pensat que hi ha una cosa molt important que l'he perduda o que la perdré. És a dir, aquesta setmana estem partint d'una base molt senzilla i és que els meus sentiments neixen, es generen a partir del que penso. I això vol dir que els meus sentiments neixen a partir de les veus interiors. Perquè els teus pensaments i les veus interiors és d'alguna forma tot sovint un sinònim. A vegades dintre nostra hi ha veus interiors que ens diuen coses i clar, això ens produeix malestar emocional quan aquestes veus ens insulten, ens agradeixen, ens critiquen, ens comparen, ens avergonyeixen. Per això durant aquesta setmana he insistit que fessis dues coses molt senzilles. La primera és que observessis el moment en el que aquestes veus parlen i diguessis t'he vist, t'he vist, t'he vist i dius això. I la segona cosa et vaig demanar que veiessis de quina forma un cop que les veus parlen tu vols recuperar la calma. Perquè a vegades tu vols recuperar la calma per exemple, quedant al llit més i més i més estona i després has de córrer perquè tot ja va tard i tot va fatal. O a vegades vols recuperar la calma obrint la nevera i fent-te un far de menjar, però després això afecta la teva salut. O potser vols recuperar la calma treballant d'una forma desaforada, d'una forma sense, sense mida, sense mesura, i i llavors, a continuació, te n'adones que no tens temps per tu, no tens temps per la teva família, pels teus amics, o jo que sé, o, o intentes trobar la calma seguint compulsivament les notícies, o mirant YouTube, o jo que sé, o el Facebook, o el mòbil... Així doncs que això és el que t'he demanat, que miris els, les veus que t'agradeixen i les accions que fas que, intent, que intentes fer per mantenir la calma. I aquest és el primer pas i de fet ho pots apuntar al PDF d'una forma molt senzilla. Però avui, que és divendres, avui vull suggerir-te un pas més. I te'l suggereixo avui, que és divendres, perquè tinguis avui i tot el cap de setmana per viure'l. Perquè em sembla una informació molt important. Moltíssima gent pateix inútilment i mai podrà deixar de patir perquè no identifica les seves veus, les veus que el maltracten. Però hi ha moltíssima gent que encara que faci molt de treball interior no podrà deixar de patir perquè encara que ha identificat les veus evidents del maltracte, hi ha unes altres veus a la que erròniament anomena veus de la consciència que no ha descobert que no són amigues, sinó que són traïdores. Et posaré un exemple. Jo sóc calp. No tinc cabell al, cap, d'acord. Tinc una clenxa molt ampla, per dir-ho així. Molt bé. Si una veu meva em digués no hauri hauries de tenir cabell, aquesta veu m'estaria maltractant. Perquè la meva realitat ara és que sóc calp. Quan una veu et diu una cosa i nega el que estàs vivint, t'estressa, t'està maltractant. Però sovint sembla que sigui la veu de la consciència. Ara ho entendràs, ja veuràs. Hi ha veus que et diuen has de ser més valenta. I tu dius, ai sí, és veritat, gràcies consciència meva. No és la consciència, és una veu que et maltracta. O hi ha veus que et diuen, has de treballar més, has de ser millor mare, has d'estar més tranquil·la. No pots estar deprimida. Fes el favor d'animar-te. No, no, no, això que estic sentint no ho hauria de sentir. No, això que estic pensant no ho hauria de pensar. I tu li dius, gràcies, consciència meva, gràcies per avisar-me. Però aquesta veu no és la teva consciència, perquè si fos la teva consciència, et miraria amb tendresa, et miraria amb amor, admiraríem una comprensió total. Si fos la consciència, et donaria empatia, et donaria valentia, et donaria amor. Però aquestes veus no et donen això. Et diuen, has de, o no has de. I darrere d'aquestes dues idees no estan les veus amigues. Això no t'ajuda perquè recorda que en el món psicològic allà on tu poses l'atenció allò es multiplica. Així que si hi ha una veu que fingeix ser amiga teva i et diu no hauries d'estar deprimida, no, no hauries d'estar trista, vinga, no estiguis trista, vinga, no estiguis trista, no és amiga teva. I et demanaré que durant aquest cap de setmana diguis t'he vist, t'he vist. Pensaves que, era la, que eres la consciència i no, m'estàs dient anima't, Has de ser valenta, has de ser bona mare, has de ser, has de ser... O al revés, no has de ser covarda, no has de ser tímida, no has de ser callada, no has de ser prudent. Has de ser, no has de ser. Són les veus que fingeixen ser amigues, que fingeixen ser la consciència, però no les són. Són traïdores. Durant tot el divendres, durant tot el dia d'avui, i durant tot el cap de setmana et demano, per favor, que quan surtin diguis t'he vist, t'he vist, t'he vist, t'he vist i segueixis veient les altres veus que igual et maltracten i segueixis mirant si te'n deixes entrar al Facebook, al mòbil si a la millor abuses de substàncies químiques de la beguda, del cafè de drogues, del sexe, del treball si entres tota l'estona a YouTube, si et quedes penjat a, a, al, al sofà, si estàs al, al llit dient ah, no m'aixeco, no m'aixeco, no... i mentre una veu diu t'hauries d'aixecar, t'hauries d'aixecar, i adona-te'n del que et diuen les veus i del que fas. I entre aquestes veus localitza aquestes que fins ara han semblat amigues i no ho són. Bé, M'acomiado, espero que aquest, cap, aquest divendres i aquest cap de setmana sigui molt útil. No et forcis, siguis, sigues tendre amb tu, fes-ho suaument, gaudeix, amb tendresa, no has de tenir èxit, només cal que ho, intenti, que ho intentis. I si vols, pots escoltar aquest àudio una, dos, tres vegades, quatre, les que et calguin, perquè et vagi entrant la informació que conté.